Det här är Experimentcast episod 6 den 19 november 2007 och vi vill varna för spoilers för Harry Potter and the Deathly Hallows. välkomna till ett nytt Riksprogrammets cast. Det här är Hanna. Det här är Anna. Och det här är Denise. Jättekul att ni lyssnar igen. Um, den här veckan så är vi bara tre stycken igen. Eller bara bara, det är ett uppsving från förra veckan i alla fall. Um, <laughs> och eh, vi har en ny co-host med faktiskt som heter Denise. Och Denise kan få presentera sig själv lite tycker jag. Ja, okej. Okay. Eh, hej. Eh, jag heter Denise, typ. Om ni inte visste det redan. Och eh, vad ska jag säga, jag, jag är 12 och jag kommer från eh, Klöverträsk som jag hoppas att ni inte känner till. En liten by utanför Luleå, typ. Väldigt liten. <laughs> väldigt, väldigt liten. Det finns ingen som gillar Harry Potter här, typ. Och den är väldigt tråkig. Men ja, annars är det ju bra. Okej. Okay. <laughs> um, ehm, men vilken är din favoritbok av böckerna? Och nej, Först typ sluta, hur började du läsa Harry Potter? Alltså, det må, alltså jag vet inte. Typ min granne, hon är väl den enda... Okej, okay, jag sa att ah, ingen läser Harry Potter i byn, men hon gör det. Det är hon som ska köa för mig. Eller köa med mig typ 24 november. Men hur som helst. Hon och min kusin läste dem när jag, när jag var sex, tror jag. Sen så var jag så wannabe dem så att jag fick första boken av min pappa och mamma när jag fyllde sju, tror jag. Och så typ läste jag den. Eller någonting. Jag tror att det tog en vecka. Och så någonting sånt. Det var väl så det började. Sen så läste jag alla böcker. Och, fast jag, jag var aldrig så där jättefanatisk när jag var liten. Fast jag har ändå jättemycket saker som jag glömt bort som ligger någonstans i källaren. Så att jag tror att jag köpte saker utan att veta hur mycket jag, gillade, hur mycket jag skulle gilla det när jag blev större. Så att... <laughs> jag har så här... <laughs> Och ja, typ. Det är väl så. Sen har det bara fortsatt så. Så har jag köpt alla böcker och sånt. Du var, du var ändå väldigt ung när du läste det, för jag började läsa Harry Potter när jag var 12, lika gammal som du är nu. <laughs> oh no! <laughs> Ja, men jag är liksom några år efter också. Det är som att jag hade börjat läsa Harry Potter nu, alltså. Men jag vet inte, men ja. Men eh, det var någon på Magicast som också började när han var sju. Det kommer jag ihåg. Ja. Det var någon. uh, <laughs> men vilken är din favoritbok då av böckerna? Och jag vet inte, men jag tror att det är Half-Blood Half -Blood Prince. Men alltså, det är bara för att jag som typ, jag typ älskar Dumbledore. Så att, <laughs> fast då är inte det en positiv bok. Men alltså, ja, jag vet <laughs> det är, men det, Jag vet inte, men han är med mycket i den. Men sen så, det är ändå den boken som jag, alltså även efter Deathly Hallows så är det den boken jag har gråtit mest i. Alltså, för att Dumbledore min, alltid var min, har alltid varit min favoritkaraktär. Så att, ja typ. Eller ja, jag tror det, men jag är inte säker. Alltså, alla är lika bra. <laughs> men vad tyckte du om Deathly Hallows då, som stort? Eh, den var jätte, jätte, jätte, jätte, jättebra. Alltså, ja, den var faktiskt väldigt bra. Alltså, jag, jag, jag hade liksom, jag ville inte förvänta, någon, förvänta mig någonting, men det här var liksom över det jag hade förväntat mig i alla fall. Det fanns några saker som var lite så här okej, men alltså det mesta var helt underbart. Eh, men du sa att Dumbledore var, din, var din favoritkaraktär. Det är lite ovanligt, jag har inte hört så många. <laughs> Ja, han, han, och, han och McGonagall <laughs> är mina favoriter. McGonagall? Ja, hon är ju bäst! Ja, men alltså hon, hon är ju bra, men liksom kan du motivera det? För det var intressant, för det är lite ovanligt kanske. <laughs> Nej men jag vet inte, men alltså jag tycker, jag vet inte, alltså jag har alltid liksom de två är, de är typ gamla. Alltså, nej men det är inte därför men alltså, <laughs> Dumbledore är såhär Superman typ, eller någonting, en gammal sån. Alltså, han är såhär, han är som så vis och som bra på allt typ. Om Dumbledore vore ett Harry Potter-fan skulle han ha världens bästa podcast eller vadå? ja men typ. <laughs> ja, men alltså... Så måste det vara. Ja men jag håller med att Dumbledore, han är så här superfigur. Alltså, så fort, man, man blir lugn så fort, så fort han kommer. Man, jag kommer ihåg så här, i, i sista boken var man helt så här, typ grät jättemycket efter att man trodde att Harry var död. Så kom Dumbledore och man bara okej, okay, nu kommer allt fixa sig. <laughs> nu är allting lugnt. Det liksom... Det är ju för det, för man litar för mycket på honom också så det blir ju en, alltså, det är därför så fort han gör någonting fel så blir alla bara åh, Dumbledore är helt sämst. För man litar för mycket på honom. Jag tror verkligen det alltså, att, men jag vet inte. Så därför, alltså, när jag lyssnade på Snapecast blev jag typ, slog jag på skärmen för att de satt och pratade skit om Dumbledore. Jag blev jättearg för att de skyller liksom Snapes... Alltså de tycker att liksom han var jättedum mot Snape. Jag bara, men hallå, okej okay, visst, men han är ändå <laughs> bäst. Alltså för att det var ju det där om... om det där, man får se hans minnen och så när han liksom är så kall mot honom. Men jag, jag tror verkligen att han hade någonting bakom det. Alltså, jag tror inte han... Alltså jag tror inte han bara hade gjort så. Alltså det är inte Dumbledore att bara... Dennis, Dennis han gör det för the greater good så att säga. Ja men... <laughs> Och the greater good är så himla bra. <laughs> Nej det är det väl inte. Det är ju... Det, Jag var ironisk Anna. <laughs> ja okej, okay, förlåt! Ska vi trilla vidare idag i det här podcast, i det här avsnittet som kommer handla om Wizard Rock! Yay! Yay! Undrar folk vad är Wizard Rock? Det ska vi berätta för er nu. Wizard Rock är en genre inom musik eh, som går ut på att eh, Harry Potter-fans eh, skriver och sjunger låtar som har anknytning till Harry Potter på något sätt. Eh, det kan vara ur olika karaktärers perspektiv eller rent allmänt liksom. Och det kan växla perspektiv hej vilt och det kan vara små, små karaktärer som ingen har tänkt på eller det kan vara ur Harrys perspektiv eller det kan vara ur eh, en okänd <laughs> karaktärs perspektiv. Eh, det kan vara ungefär allt så länge det handlar om Harry Potter. Och eh, hur började det då? Ja, det var, det var två bröder som hette Joe och Paul um, som, som startade bandet Harry and the Potters. Um, och jag, jag har hört historien om hur de startade det så många gånger. Jag vet inte om jag ska tro på hälften av den, men okej, det är fint. Det var, det var någon timme, en konsert som, där alla banden backade ur och då skrev de en massa och då hade de en timme på sig och då skrev de ett gäng låtar på den första halvtimmen och övade in dem på den andra halvtimmen. Och då kanske man undrar, okej, okay, hur skriver man ett... Men alltså, kan man verkligen tro på det? Alltså, det låter jättekonstigt. Ja, herregud, de är Harry and the Potters, de är superbra. Ja, alltså, visst, men verkligen på den tiden, på en timme. Kan du skriva ett gäng låtar på, på en halvtimme? Alltså, men i och för sig, hur, hur, hur djupa är Wizard Rock-låtar? Alltså en del är ju fett odjupa så att... Precis, och om man tittar på deras tidigaste låtar, jag menar texten till en av dem är till exempel The bus don't go to Hogwarts, you have to take the train and we'll take the train from platform 9 and 3 quarters. Det kan man göra på en halvtimme. Det är liksom... <laughs> ja. ja, faktiskt. Ja, men det började i alla fall med de här bröderna Harry and the Potters och så har det utvecklat sig jättemycket. Idag finns det jättemånga band. Väldigt eh, många. <laughs> mm. typ, typ 200 i alla fall. Kan vi säga några av dem? Vi kan droppa lite. Eh, the Remus Lupins. Drake on the Malfoys. The Moaning Myrtles. Wumping Willows. Ministry of Magic. Oliver Boyd and the Remembrance. Just det, eh, vilka har vi mer? Eh... The Parcel Mouths. Ja! <laughs> The Vanguardian Horntails. Åh, eh. så gulligt! Det är jättegulligt! Eh, men i alla fall, och eh, i USA är det här jättestort det här fenomenet. Det finns liksom, det var alldeles nyss nu för några månader sedan, eller för några veckor sedan tror jag det var, var det en festival i någonstans i USA, <laughs> jag vet inte vad det var, som heter Whis eh, Rockstock, där det var jättemånga wizardband som spelade. Uh, det har varit inslag om det på MTV. Um, ehm. Seriöst? <laughs> var det? Ja, Alex Carpenter stod och berättade om. Det var jättekul. Ja, det var fint. Um, vi kan länka till det i våra show notes. Uh, och sen, alltså det är ett stort fenomen, mycket större än här, för här har inte så många hört talas om det kanske. Därför är det synd om Anna och hennes band, när ingen vet vad det är och så har hon ett band som ingen vet vad det är. Det är synd om dig Anna. Anna, berätta om ditt band. Ja, jag tycker också det är lite synd om mig. Eh, jag har ett Wizard Rock-band. Um, ehm, det är jag och min brorsa som har startat det. Vi heter The Swedish Short Snouts, för det tyckte vi var ett bra namn man bor i Sverige. Um, och vi har gjort <laughs> vi har gjort två låtar. Yay! Och det är typ sen i januari, så vi är jättesega. Men, men vi, vi vill skriva fler, vi vill också skriva låtar på svenska. Men är det inte, alltså vad jag eller är det inte tre stycken ute på hemsidan? Fast det är ju en cover va? Är inte det? Jo, en, en, en cover, så den har vi inte skrivit, men vi gjorde en cover på en Harry and the Potters-låt, för vi behövde ha med den till eftertexterna i en Potter-parodi, så det var lite krångligt. Ja, ah, ja. Lång historia. Men ja, så det finns i alla fall. Uh, och jag tror att uh, jag tror att Li har ett visst rockband också. Jag tror det. Jag har för mig, hon brukar snacka om hennes band, de har det. Um, jag, jag antar att de sjunger elaka låtar som handlar om alltså hur, hur awesome Slytherin är och hur dålig alla andra hem är. <laughs> Ja, ja vi, vi, har i alla fall en låt som handlar om att Hufflepuff borde få vinna, eller ja, inte riktigt Hufflepuff, det handlar om att vi borde få vinna Elevenspokalen och vi syftar indirekt på Hufflepuff tycker jag, men det går bra med vilket elev som för vi nämner aldrig vilket eleven det är, så det är roligt. Då ehm. kan alla säga att det, de, de sjunger mitt elevhem, och så, fast, de, fast ni egentligen inte gör det, och så sitter de och skrattar åt dem, ha de tror att vi sjunger med er, ha ha ha. Och så blir de jätteglada i <laughs> och så blir de glada. Så för alla, så för alla det bra. <laughs> Det gillar vi. Ja, och så blir alla glada och alla är haffelpaffliga och trevliga och oh, ni vet. uh, <laughs> men i det här avsnittet har vi en intervju med The Morning Marthals, ett Wizard Rock band från USA som sjunger låtar ur Marthas perspektiv och vi tänkte att vi skulle ta den nu. Hej och välkomna till Explorer Musicast första intervju. Vi har Nina och Lauren från The Morning Marthals med oss och vi tänkte prata lite med dem nu då. Um, when and why did you decide to start a Wizard Rock band? Um, it was two years ago in November 2005, and um, we were we went to a Harry and the Potters concert, and we had a lot of fun. So um, we decided one day that we wanted to do the Moaning Myrtles, and yeah, it got crazy from there. <laughs> <laughs> and um, how and when did you two meet? Um, Lauren and I met in high school. Um, I asked her to be in a musical that I was directing, and we became good friends after that. Uh, why did you decide on the name The Morning Marthals, and why did you decide to write your song from Marthal's perspective? Yeah, we um we didn't want to pick somebody really common like Hermione because it would be too easy. We like a challenge, so um so we decided that it would be fun if we picked somebody really random like Morning Myrtle. It could be funny, yeah. <laughs> um, which of your songs are you most proud of? Um, I like uh, "And Then I Died." That's probably my favorite. Oh, that's wonderful. We sang that when we were queuing for the seventh Harry Potter book all night. <laughs> I like um. Yeah, I like Pretty Focus Are Heart too. Yeah, that's, that's wonderful. Denise, is your question? No, your turn. No. You're supposed to ask about jingle bells. Yeah, yeah. <laughs> Why? <laughs> Why did you? We love jingle <laughs> Why did you decide to contribute to the Leak Quarters project Jingle Spells? Well, um, we're friends with Melissa and Ellie, and she asked us. There's no way we could turn that down. That's really cool. Like, I got so excited when they asked us to do it because it was something that was going to be such a huge opportunity. We get to help raise money, and I just it, I couldn't have said no to it. Even though we didn't have our instruments with us at school, it's just we had to do it. We found a way. <laughs> Yeah, I heard your um your Jiggles song on, on podcast a couple of episodes ago, and, and it was great, of course. Yeah, it's oh, wonderful. Yeah. Uh, why do you think the Wizard Rock has become so popular? It got really huge when um when the new book started. When all the hype when the new book started getting all crazy and everybody wanted to be into Harry Potter, and then when they found that this existed, um, they all just got really interested. I think being on MTV kind of helped us too. Um, so that was cool. Everybody got to watch television and see me on there. Are you into other sort of music or <laughs> just the Harry Potter kind? We like Ben Folds yeah, we love Ben Folds. <laughs> um, we also like the Hush sound. Yeah, they're good. Uh, I don't know. We like other music too, <laughs> very much. <laughs> Uh, do you plan to make uh, music that's not about Harry Potter? I mean, if the hype dies down eventually. Um, we sort of do already. we're we're kind of busy because we're students, but um, we're trying. Well, I think you're great, so I think you can do it. My issue is that my whole life revolves around Harry Potter, so anytime I try to write about something different, it doesn't work. <laughs> what you what did you think about the Deathly Hallows and the book? I loved it. Yeah. <laughs> it was good. It, it was intense. I cried a lot. I yelled things out. My mom kept like poking in the door and like, "What are you doing?" <laughs> yeah, it, it was an emotional 20 hours. Yeah. yeah. was worst. Yeah, that was that was that was terrible. Yeah. Here lies Dobby, a free elf. Oh. <laughs> Yeah, so what did you think about the fact that Myrtle wasn't in it at all? I mean, we did see ghosts, but no Myrtle. They were in her bathroom. They went into her bathroom to go into the chamber, so you can <laughs> see that. She's there. the <laughs> Do you think Marta was helping? <laughs> she was like crying and scaring Death Eaters away. I think she would have been laughing at Ron trying to speak parcel tongue. I, I know. I yeah. you should totally write a song about that. I think we will. And to the big question, what do you think about Dumbledore being gay? <laughs> I think it's uh, awesome. Uh, Lauren, you can take that one. <laughs> yeah, I. Well, I'm a big um, slash chipper as far as um, fan fiction goes, and I think it's really cool that we finally have like one that actually. I think that's just the ever. Were you surprised? No. Um, it was. Kind of, I wasn't expecting her to admit that it was, but when you look back at it, people are like flamboyant purple robes, things like that. So. <laughs> oh. so, what would you say to anyone who was thinking about starting their own Whistlebrook band? Do you have any advice or something? Uh, yeah. Um, the issue right now is that there are so many wizard rock bands that you really have to do your research. First of all, find out that you're not taking somebody else's idea. There are doubles of the band names, and that's not good. Um, just be creative and be yourself and the Blizzard Rock fans are just the coolest people ever, so just do it. Because it's the best decision I ever made. I don't know about you, Nina. <laughs> okay. Um, I would say just be creative. That's probably the best thing to do. Very, very few wizard rock bands in Swedish. Uh, do you think you should like um, how could I put this um, uh, write in your own language or do you have to write in in English? I mean, uh, do you think like that the wizard rock scene should become more international? Lauren knows more about the different bands than I do. Um, what do you think, Lauren? There's definitely some that are international. Yeah, there are there are a lot. Um, there was actually a really big wizard rock concert in UK on Saturday called Potter Rocks, and it, there were a lot of bands oh. there. Um, in the UK, there, my friend um, Amy and Ramil Devane and the Chocolate Cauldron. She's from Ireland, and um, they're all over the place. There's actually, if you go to um, if you go to wizrocklopedia.com, there's a band list by location, and there's like a whole list of international ones. Um, I know this because I put it together, but, and it took a really <laughs> long time. But there are definitely a lot of international bands. Oh, cool! I have to look into that because it sounds um, really interesting. So thank you very much for doing this. Yeah, thank you very much. It really means a lot to us because we're we're kind of new, and this fandom in Sweden isn't really that big, so it's it's fun to do something like this. Yeah. So uh, thanks again, and bye, and good luck in the future. Hi guys, thanks bye. a lot. Thanks a lot, bye. Då var vi tillbaka igen. Um, uh, vi tänkte prata lite om våra favoritband och sånger och typ vad vi, vad vi rekommenderar. För att det finns väldigt mycket ute där, musik. Alltså, och då kanske man ska ha lite tips om man försöker ta sig in i och börja lyssna på det så kanske inte man ska behöva leta runt helt blint. Så um, Anna, vilket är ditt favoritband och din favoritsång och allt det här? Måste jag ta ett? Du får ta, du får ta hur många du vill så länge det blir hundra. Ja men yay, okej, okay. men då um, några jag tycker är väldigt bra det är um, uh, Ministry of Magic. De gör lite Eh, elektroniskt, jag vet inte vad det heter en gång, men de, kall, de kallar det de spelar för Wizardronic, alltså Electronic fast med Wizard Rock. Um, Fan mesigt. De, de, eh, de är jätteroliga ibland, de har um, massa trevliga låtar. Um, uh, jag, jag var helt sjukt kär i låten The Hero innan bok 7 kom, för jag tyckte den så passade in på allting. Och, och de gjorde en låt där Snape fick sjunga och försvara sig så här, inför bok 7 och grejer och nu, ja. Men... Oh jag måste lyssna. Jag har, jag har inte lyssnat på den. Nej, men, men den heter Snape vs Snape och det bästa med den tyckte jag då var att det slutade med att Snape tyckte att ja, alltså, fast det har ni rätt i, jag är nog ond egentligen hörni. <laughs> den var så här jättekonstig. um, <laughs> ehm, Okej, okay, men, det, men det var roligt. Så det, det tycker jag är ett väldigt bra band. Så finns det ju många andra som vi redan har nämnt, men ja, då tog jag det nu. Mm. Vilken är din favoritlåt då? Om du måste ta någon. Oj um, det måste ju vara Save Ginny Weasley from the Basilisk. Um. <laughs> Klassiker. Den är så fantastisk! Den är så underbar! Har du spelat den på, på, så här, på mp och så kör man upp takten så det blir, eller så här, alltså så det blir jättesnabbt? Då blir det en normaltakt på låten. Det är jätteroligt att höra en normaltakt för att man körde upp så här, det går ju att ändra hur snabbt låten spelas. Och så spelade vi den så snabbt det bara gick och det blev så här så, så som det låter när vanliga låtar spelas egentligen. För att den är så himla seg. <laughs> <laughs> jag, tror inte, jag, jag tror inte jag kan ändra det på min eh, podd. Jag vet inte. Jag tror inte jag kan ändra det heller, men, men det går ju att fixa i Audacity. Jag kan, jag kan kolla på det. Vad har ni för moderna saker? Man måste ju kunna ändra. Man ska ha sån här... jag, har, du, jag har en iPod, dissa inte min iPod. Då, då... Jag har också en iPod. Andrew gillar iPods. Jag, <laughs> jag älskar Andrew, alltså älskar jag iPods. Okej. Okay. <laughs> jag köpte en iPod för de verkade bra. Det var innan jag visste om Mugglecast nästan. Jag köpte en iPod bara för att de pratade om det hela tiden på Mugglecast och jag ville ha en, en iPod så jag kunde ha alltså, albumarter från Mugglecast på min iPod. Så därför köpte jag en iPod för typ 2 500. <laughs> ja men herregud. Du kunde inte ha köpt en halsduk eller något. Alltså Gryffindor-halsduk i ditt fall. <laughs> Nej, för jag är dum. För att jag, jag, är, lite, jag, är, inte, jag är inte riktigt som andra människor. Um, Okej, Denise, din favoritband eller dina favoritband och dina favoritsånger och sådär? Eh, alltså, ja, jag tror jag gillar The Morning Myrtles alltså, väldigt mycket. Och sen The Buddy Experience. Det är, alltså, fast jag vet inte. Ja, de två, alltså det är de jag lyssnar på mest. I alla fall. Och sen lyssnar jag väldigt mycket på The Womping Willows för att jag typ älskar eh, Hey Remus-låten. Så att Alltså. Ja! Åh ja, den är så bra! Den är så himla bra! Jag, jag går jämt runt och sjunger den för mig själv och bara säger jag älskar oh, Remus. Remus you're so fun, you're so fun, you blow my mind. Hey Remus! Fan, oh, jag älskar den. oh, <laughs> ja, men jag tycker också jättemycket om den. Ja, men... men... Favoritlåta? Alltså jag tror att min favoritlåt måste bli Then I Died för att alltså som det hörs i intervjun att det var när vi köade så gick vi och sjöng på den. Vi skrek ut den i Gamla stan och det var jättekul, alla tittade på oss. Så det, den har jättemycket typ mycket minnen. Sen gillar jag eh, Pansy's Plea med The Butterbeer Experience. Då, då slår hon med så här... Hon, hon har en tunna med potatis i, så slår hon i takt till musiken. Sen så sjunger hon om när Pansy liksom ber, ber om att, eller ta, ta Potter, han är ju här. Den är jättebra. Och sen så i slutet så kommer McGonagall in bara Thank you, Miss Parkinson. You can leave the hall first with Mr. Filch. If the rest of your house could follow. Och <laughs> det är jättebra! Det låter precis som hon. Jag måste, jag måste lyssna in mig lite på dem nu känner jag. Det verkar vara ett roligt band. Eller hon, han, det. <laughs> Okej. Okay. um, okay. uh, mitt favoritband är förmodligen The Remus Lupins eftersom uh, jag tycker att Alex Carpenter som sjunger i det bandet har helt gudomlig röst och så är han helt sjukt snygg. <laughs> Vilket är en anledning till att jag gillar ett band. Um, nej men seriöst så tycker jag om jättemycket om hans sound för det är mer, hans musik låter mer som den musik jag lyssnar på i vanliga fall. Um, men jag tycker jättemycket om... Hans låt på Jingle Spells är bra. Ja, ah, sidopassning, never mind. Um. <laughs> jag tycker jättemycket om, vad, vad heter de? Um, Bellas Love också. Det är inte så många som vet vilka Bella Slav är. Men det är jo, jag har lyssnat på dem, men jag tyckte jag vill inte lyssna på någon som heter Bella. Alltså, <laughs> jag är så här jätteanti henne. De har en jättesöt sång som heter um, If loving you is wrong then I'm a werewolf. Med, som är typ från, från Remus till Tonks. Och jag hatar verkligen den paringen, jag älskar den låten så det säger någonting om hur himla bra de är. Och min favoritlåt just nu är är End of an Era med Oliver Boyd and the Remembrals. Usch, usch! Jag kan inte oh. lyssna på den låten. Alltså det går inte. Man gråter så himla mycket. Och sen fick du mig att lyssna på liveversionen. Hur tror du det gick? Alltså, jag, jag, jag, blev jättedeprimerad. Jag satt typ och grät. Jag bara nej. Ja, för, ja shit, den är, den är jobbig men den är väldigt fin också. Och sen tycker jag den bästa Whistle-låten någonsin är ju In which Harry and Draco secretly wants to make out. Men The Wampy Willows. För den låten är så himla kanon så att det är helt sanslöst. Det är den, den så... mest <laughs> kanon-låten ever. Den är så bra och texten är så genialisk. Den är perfekt. <laughs> inte jag om den. Jag brukar gå och sjunga för och vad är det här för någon låt? Mina klasskamrater, jag bara, eh, ja, det är en låt Alltså, jag gick omkring och, och sjöng det här um, ba, ba, ba, ba, ba, ba, från, um, vad heter den? uh, Looking for trouble med The Remus Lupins. Jag gick omkring och nynnade på det i skolan en hel dag och, och alla bara “men vad är det du nynnar på?” Jag bara eh, “alltså det är Wizard Rock, det, ni förstår” och så satte jag igång och pratade om det där och de bara suckar nu för tiden när jag tar upp Harry för de har liksom vant sig nu på ett par månader vid att jag är knäpp så det <laughs> jag, har, jag har en killkompis som typ gillar Harry Potter lite, han, är så här, han läser böckerna och tycker de är roliga. Och så här, han, kan, han, typ, han skrattar inte åt min eh, obsessiveness, han tycker det är så här, lite skojigt. Men det enda han inte tål är verkligen Wizard för Han tycker det är helt så här, galet och fel, att det är så här, fjantigt att man bara, bara för att folk vill sjunga, vi kända så tar de typ... Han, han hatar verkligen det väldigt mycket. Det är roligt. Vem var det som hittade på att Wizard Rock bara är som fanfiction fast med musik? Uh, Oliver Boyd kanske? Eller? det, var, det var någon smart människa som sa det. Jag kan inte ge credit just nu, men det, det är sant tycker jag. Det är liksom en terapi av något slag. <laughs> typ få sjunga istället för att typ sitta och typ vara deprimerad. Jag skulle gärna skriva wizard rock-låtar istället för fanfiction om jag kunde sjunga liksom. Precis! Det <laughs> tycker det, alltså det hade fast jag också som, gjort men... Fast det är så fint med wizard rock att man behöver inte kunna sjunga. Jag menar kolla bara på typ så här Harry and the Potters. Harry and the Potters är inte jättebra <laughs> på att sjunga men Alltså det var någon som sa att alltså, ingen Wizard Rock är dålig. Alltså all Wizard Rock är fantastisk. Det var någon, jag tror det var The Womping Willows som sa det. Att all Wizard Rock är bra. Ja men det är väl såhär, all Wizard Rock är made of awesome för att liksom Wizard Rock är awesome. Liksom. Det måste vara awesome, det kan inte... Så, så länge man är kreativ och har kul då är det ja, liksom... Då kan vi gå vidare till det, vad är bra Wizard Rock? All Wizard Rock, men jag tycker det ska vara, alltså jag gillar texterna. Alltså, jag, jag gillar att liksom lyssna på texterna. Det tycker jag Alltså jag tycker det är bra att man har en text som liksom man kan alltså jag vet inte, relatera till, som man vet händer i böckerna som är en viktig del av boken. Eller någonting kul eller hemskt eller no bara någonting som man liksom reagerar på när man läser boken. Men jag älskar när de verkligen har lagt ner energi på texten också, att det är så här fyndiga texter som är så här dubbelmeningar och saker som blir liksom um, <laughs> som är lite internt liksom så här, men ändå eh, som man fattar. Jag, jag vet inte, jag tycker texten är jätteviktig också faktiskt. Alltså sen så är det ju inte kul om någon står bara och sjunger liksom rakt upp och ner. Det måste ju vara, alltså Sen tycker jag att det är väldigt viktigt att man har så här, alltså känslan, alltså att det känns att de verkligen tycker om det här, de vill sjunga ja. på grund av att de verkligen gillar Harry Potter. Alltså om, det inte, om inte det finns, då, om det bara, de bara står och sjunger, då tycker jag att då, det är inte bra Wizard Rock. Fast det kanske inte är Wizard Rock alls, men <laughs> Men alltså, jag tänker så här, för, för, att det ska vara Wizard Rock så måste det vara ett fan som gör det. Det kan inte vara en, en människa som bara nu ska jag skriva en låt om Harry Potter fast jag hatar det. Wizard Rock är när det är fans som gör musik. <laughs> nu ska jag skriva om det jag alltså- hatar mest i hela världen, jag skriver Harry Potter <laughs> typ. Men det finns säkert någon idiot som har gjort det också. Usch, hatar den människan. Ja precis, ja, okej Harry Potter är populärt, jag vill att folk hör min musik, ja, nu skriver jag om Harry Potter. Det, liksom, det... det tycker inte Nej. jag Wizard Rock. Ja, um, men det är så att att alla låtar typ är ur någons karaktärssynvinkel nästan. Men vi tänkte så här, finns det några karaktärer som inte har band efter sig? Alltså, ah. jag, ah, jag har inte hört Sirius and the Blacks. Finns det något sånt? Det finns The Sirius Blacks, eller vänta lite, ah, vad heter han? Han heter Seriously Black. Uh. <laughs> Ja, precis. <laughs> det har jag. Det har jag koll på. Men alltså jag tycker faktiskt att McGonagall har inget eget band. Det är synd Nej, det är om henne. sant. Ja, det är faktiskt jättesynd om henne. man skulle kunna spela skotska visor. Har Dumbledore ett eget band? Men han har ju typ... Dumbledore. Han har ju A-less Earwax. Då? Vad hände med Albus and Dumbledore? Ja, okej, det, det, borde, det borde någon skapa, men, men det finns ju Dumbledore i alla fall, om det hjälper. Jo, Dumbledore finns det. Men det borde ju räknas. Men alltså, jag funderade på att starta mitt eget Wizard Rock-band för att McGonagall skulle få ett eget band. Men alltså, jag ångrade mig för jag kom på att jag inte kunde sjunga. Ja, men jag kan inte heller sjunga och det är lugnt. <laughs> Man behöver inte kunna sjunga, vi pratar om det. <laughs> Alla kan göra Wizard Rock. <laughs> men jag vill. Uh, eh, Okej, okay. men, men vad, mer människor som inte har band? Uh, Cornelius alltså, Fudge. Det är Cornelius bra. Fudge har inget eget band. Men det är väl ingen som vill sjunga om Cornelius Fudge? Ey, ey, ey, finns, finns det något Ron-band med Ron? Ja, det gör det. Runil Waslib. Ja, Runil Waslib! Just det, hon är typ bäst! Hon är ju fantastiskt bäst. Hon glömde jag nämna på, på favorit, men hon har jag seriöst lyssnat jättemycket ja, på också. Molly Wobbles jättegullig låt verkligen. Och den är, alltså den, jag börjar typ gråta när jag lyssnar på den, den är så underbar och så bara åh, I would have died knowing I never, I never had you back. Jag bara no! Det var jättesorgligt. Sen så typ plötsligt, åh. Alltså, alltså Tom Riddle and Friends, alltså det, det måste vara det bästa bandnamnet ever. Och de är jäkligt roliga. Alltså så här, Tom Riddle and Friends, han har ingen. <laughs> Han har startat ett band med dem. ah, <laughs> ni måste, men jag, ni tycker ni ska lyssna på eh, Tom Riddle and Friends för att eh, jag tror det var typ Sampo som sa att jag ska lyssna på dem. De är typ asroliga för att typ så här, <laughs> en låt heter Pretty Little Unicorn och typ en fin låt till Bellatrix the Strange, Voldis a Softie Oj, nu ramlade Hanna bort, men vi får köra vidare ändå. Okej, okay, men alltså. Nu har vi då dragit upp de mesta, alltså vi kom inte på så många karaktärer som inte fanns. Nej, det, det gjorde vi inte, för det finns ju liksom så otroligt många. Um. Ja, alltså det är svårt att veta. Man får skriva ner alla på en lista och sen kolla utifrån det. Det finns ingen Hannah and the Abbots, typ. <laughs> jo, det gör det säkert. De existerar nog i nästa sekund, ska du se. Ja, det måste de göra. Men okej, okay, men då fortsätter vi då. Um, då kan vi prata om Wizard Rock i Sverige. Och alltså, vi har ju er. Helt enkelt. Jag har oss, alltså, nej. Jag, jag, borde egentligen... Jag borde egentligen göra skamlös reklam. Ni kan gå in på myspace.com slash Swedish shortsnouts. Myspace.com. Och vi lägger, vi lägger upp det på... Um... I show notes kanske. Ja, Hanna får fixa det. Det blir bra. Um... Hittills så finns det bara ni. Alltså, eller finns det något mer? Ja, alltså vad jag vet så, så är vi liksom eh, så är det inte så... <laughs> Jag har inte fått kontakt med någon mer i alla fall. Om, om det är någon annan som spelar Wizard Rock där ute och hör det här så är ni välkomna att höra av er via våra kontaktuppgifter. Ja, precis. Då kan ju ni ha någon så här, eh, en konsert tillsammans eh, och åka på turné i Sverige. <laughs> Alltså, jag tror inte riktigt att man kan göra en turné, jag tror inte riktigt att det <laughs> finns så mycket efterfrågan på Wizard Rock. Men, men jag skulle gärna göra en konsert någon gång. Och då, då vi har ju bara två låtar, och, men man kan spela covers liksom. Och alla gillar att höra låtar de känner igen och man kan spela massa fina covers. Så det, jag skulle gärna göra en Wizard Rock-konsert, men jag vet bara inte när, hur, var kanske i sommar någon gång. Vi får se. mejla gärna med förslag. Jag är glad om ni gör det. Ni kan ju köra, om det blir ett konvent i sommar, då kan ni ju köra 08. Ja, för det är det snack om att det ska bli. Det hade Hanna kunnat prata mer om, men... Um... Nu kan hon inte det för att hon inte är här, så att... <laughs> Nej, det är väldigt tråkigt, men okej. Um... Och vi tycker att ni lyssnar. Ni måste starta fler band, för vi vill höra er sjunga. Ja, vi vill höra alla sjunga. Alla borde kunna sjunga Wizard Rock. Ja, liksom. Ingen kan inte um... sjunga Wizard Rock. Alla kan no, ett, ett, no, det är tekniskt omöjligt att inte kunna sjunga Whistle Rock, för man behöver inte kunna sjunga. Så även om ni tycker att ni är tondöva eller, eller inte kan spela ordentligt eller... Man kan ju slå mot ett bord eller någonting i takt till musiken, det räcker. Bara man har bra <laughs> låt eller bra texter så, eh, då funkar ju det alltid. All, allting funkar alltid. Vi, vi vill gärna höra er Wizard Rock, så jobba på det. Um, ja. Uh, ja. Det är väl, har vi något mer att säga? Skulle vi säga något om nästa veckas ämne? Uh, Nej, jag tror inte det för att det är inte bestämt ännu, verkar det Ja, men Hanna, Hanna sa något om det här. Kolla. Ja, hon sa veckans ämne bestämmer jag nu helt själv. Nej, ah, kolla! Kolla, nästa, nästa veckas ämne kommer vara den svenska översättningen eftersom den här spelas in innan det, men vi kommer få den på onsdag. Så nästa, ämne, eller nästa vecka blir det om om dödslikena helt enkelt. Men det var väl typ det. Så att, hej då! Hej då! Om du vill kontakta oss kan du göra det genom att besöka vår blogg exploramuscast.blogspot.com. Där kan du lämna en kommentar eller bara kanske kika lite på våra show notes eller klicka vidare till lite länkar kanske. Um, ni kan också mejla till exploramuscast.hotmail.com Eh, ni kan gå med i vår grupp på Facebook som heter Expelliarmuscast helt enkelt. Ni kan subscriba till oss på iTunes och vi finns om man söker på Expelliarmuscast i Music Store nu. Eh, ni kan rösta på oss på Podcast Alley, som är en sida där man kan rösta på podcasts en gång i månaden tror jag. Eh, och länken till allt det här finns på vår blogg. Och om du har ett Wizard Rock-band, eller helt enkelt spelar Wizard Rock helt själv, så kan du mejla till oss på hotmail-adressen som jag redan sagt. Så spelar vi jättegärna några dina låtar eller så på, på programmet. Vi får lite rolig musik och så att du kanske får synas lite. Call me Moaning Myrtle for a reason. Went looking for some prefects in the vi brukar ha extra materialet egentligen då. då. Men vi har inget extra material det här avsnittet så att, eh, jag tänkte passa på att ge lite reklam istället. Jag vill göra reklam för en skiva som heter Jingle Spells som är en skiva eh, med jullåtar. Fast det som är så fint med de här jullåtarna är att alla jullåtarna är Wizard Rock. Eh, det är The Leaky Cauldron som har dragit igång ett projekt för välgörenhet. Alla pengarna från när man köper den här skivan går till välgörenhet. Eh, och de har fått alla de största Wizard Rock-artisterna att ställa upp och skriva en varsin låt som allihopa är jätte, jättebra. Eh, jag har den och tre till av oss på Experimentcast har den och vi tycker alla jättemycket om den. Så det är verkligen ett tips från oss att beställ den här. Kanske ni kommer lagom till jul så kommer ni i stämning. Eh, och samtidigt som ni kommer i stämning och får bra musik så gör ni någonting för andra. Och det tycker vi är toppenbra. bra.